lagunak, zuokin otxartaga eskolako irratia. Gaur ostirala maiatzaren amabian zeigarren be mailakoek hitz egingo dizuegu. Eta joan den astean bezala, aipatu behar dugu irratzaio hau guretzat oso berezia dela. Egiten dugun askena delako. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Ni iker naiz eta irratzaionen esataria izango naiz. Orain aurkeztuko nahi dizuet, nirekin dauden lagunak. Aizeak eta Adrianek ingeleseko tartetsoa sarduratuko dira. Ibaik eguraldiaren berri emango digu. Izortzek urtebetetzen berri emango digu. Maitanek eta eberrek asmakizunak esango dizkigute. Naikarik kalbiste berezi bat eskainiko digu. Aste honetako urrezko esaldia mafudak eskainiko digu eta adiegon naikarirekin aste honetako galderak berak esango ditu eta. Azteko prest gaudenez, ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, aizean Adrian. Hello everybody, today is Friday 12 of May 2017. You are listening to a Chartaga radio program. My name is Isaiah. Good morning, Isaiah. I am Adrian. What's the weather like today? Today is partly cloudy and warm. It can rain a bit in the afternoon. Let's hope it doesn't rain this afternoon because the festivities of San Felix begin with the DJ Oyan Vega at Ochartagas Park. Hooray! This is amazing. We are going to hear with our friends to sing to sing and dance. This weekend is going to be a gincana and lots of activities for children. Enjoy! We are finishing our section and from here we want to encourage you to participate in the festivities. Thank, Thank you. you. Bye bye. Enjoy the weekend. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Ibai, esango diguzu eguraldi egiten duen gaur? Bai, noski. Gure eskolako termometroak emeretzi gradu markatzen ditu. Beraz, egun epela dugu gaur. Aizea, gotzen du, eta zeruan odeiak ikusten dira. Momentu honetan ez du euririk egiten, baina egunean zehar euri txaparradak egon daitezkela iragar, iragarri dute. Espero dugu atzeden aldi orduan ez gertatzea, eta horrela patioan jolasteko aukera izatea. Gaurko eguraldi badakigu eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbaiten urte betetxea den. Izortze, zuk badakizu hori? Bai, badakit eta esan behar dizuet gaur ez du inor urterik betetzen baina aukera aprobetsatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei soriontzeko. Eneko Estebanesi bigarren mailakoa astelenean 8 urte bete zituelako. Kamila Jimenezzi laugarren mailakoari astelenean 11 urte bete zituelako. Maialen Pazosi lehenengo mailakoa aste, aste, aste artean zazpi urte bete zituelako. Markel Ardilari laugarren mailakoari aste azkenean hamar urte bete zituelako. Manuel Antenaza nari hirugarren mailakoari bihar larun bata bederatzi urte bete dituelako. Zorionak, eneko Kamila Maialen Markel eta Manu. Orain, asmakizunen tartea dugu. Maitane, esango diguzu zei garkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengoz aurreko irratsaioren asmakizunen eta galdereren antxunak eta zarituak izen derenen izenak kaleratuko ditugu. Lehenengo asmakizuna, madaria. Bigarren asmakizuna, ahoa. Lehenengo galdera, eneko. Bigarren galdera, zauritu naiz. Hirugarren galdera, omiki buruz. Laugarren galdera, azkena izan delako. Irabazleak hauezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, lehenengo mailako izaro luzio. Bigarren zikloko irabazlea, irugarren mailako eneko kalero. Irugarren zikloko irabazlea, bosgarren mailako handeka baion. Zorionak irukute horri! datoz aste honetakoak, entzun nadi. Hau da lehenengoa. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, igo zaitez alditzora, Hasi bueltak ematen, ni ez nahi nekatzen, eta ez dut belarri jaten. Berrero esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, igo zaitez alditzora, Hasi bueltak ematen, ni ez nahi nekatzen, eta ez dut belarri jaten. pipitaki, papataki, zerote den nordaki, lau koloretako fitzak, gorriak zuk, horiak nik, mugitzen ez baditu jango deskizunik. nik, erripekatu egingo dut, entzun ondo. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, lau koloretako fitzak, gorriak zuk, horiak nik, mugitzen ez baditu jango deskizunik. nik, gogoratu, erantzu terakoan, ondo idatzi eta postontzian sartu. Suerte! Aurrera goaz irratzaio honetan eta orain naikarik albiste berezi bat eskainiko digu. Oso ondo dakizunez, gaur dira jaiak, eta jai hauek kantalizioko San Feliz ohorez ospatzen dira. Bera, hortueiako zaindari aukeratuta dagoelako. Orain kontatuko dizuet zergatik aukeratu zen hortueian santu hau eta ez beste bat. Kantalizio Italiako herri bat da. Han jaio eta bizi zen gizon bat txiroei laguntza eta zaintza eman ziena. Eta berari esker mirari maiatzaren amazortzian hil zen. Eta horrezegatik urtero maiatzaren amazortzian ospatzen da bereguna. Baina zergatik aukeratu zuten hemen hortueian Italiako bazeen? Ba, berreun eta berrogeita mar urte beranduago Portugaleten mutilbal mutil bat jaio zen, maiatzeren amazortzian, eta bere gurasoek Feliz izena jarri zioten. Feliz Txabarri. Feliz Txabarri meategi batzuen jabea bihurtu zen, eta burdin mineralari esker aberatza egin zen. Hortueian mehatzari asko bizi ziren, baina ez eukaten elizarik. Felitzabarrik e, erabaki zuen lurzaia eta dirua ematea Eliza eraikitzeko eta mila sortzion eta laurogeita bederatzi garren urtean eraiki zuten. Orduan, ortoia herriari egindako opari azkertzeko bere santuaren izena jarri zioten Elizari. Eliza ezin duelako pertsona arrunta baten izena izan. Ama birgina, santu edo santa baten izena behar du. Orain guztiok ezagutzen duzue ortuei eta, kalin, eta kantalizioko San Felizen artean dagoen lotura. Gure partetik komendatzen dizuegu gaur arratsaldean bertan astea disfrutatzen eta ondo pasatzen. Zuk egin duzu, berriro, zuk egin duzu, ez ahaztu, kiarik, babe, maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak naikarik esango dizkizue, erne egon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, nori izan da irratza jonen esataria? Laugarren galdera, zeri izan da gaur kalbistea, Berriro irakurriko ditut, adi. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, Zein da aste honetako urrezko esaldia? Irugarren galdera, nori izan da irratzaio honen ezataria? Laugarren galdera, zer iburuz izan da gaur kalbistea? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa, baina hasieran esan dugun bezala gure txaterza izan irratzaio arrunt bat, gure azken irratzaioa baizik. Horrezegatik ez dugu hemendik atera nahi betidanik gure gustuko ekintza hau burutzen lagundu ditu digutenei eskerrak eman barik. Hau da, familiei irratsaioak etxean entzuteagatik eta guri parte hartzen animatzegatik. Gure tutorei egin ditugun irratsaio guztietan antolatzen eta aurrera ateratzen laguntzagatik ingelerazko irakaslei hizkuntza augelatik kanpoan erabiltzen bultzatzeagatik. Irrati gelan dauden eta ego, eta egon diren irakasle guztiei aparailuak eta mikrofonoak kontrolatzeagatik eta grabaketak eta argazkiak egiteagatik gero maritzuren blogean txertatzeko. Asmakizunen eta arduratu eta arduratzen direnei irabazleak eta sariak beti prest izateagatik. Eta orokorrean irratzaio proiektuaren alde zaudete guztiei mila esker eta jarraitu horrela gure atzean datozen umeekin. Hau txartaga eskolako irratia!